บุ๊กทูเก้าสิบเดวินเดสมิทประโยคคำสั่งสองเวเลยุมาอิสเต็กส์เมดีวิโกนนวดนสกุยสไปอาบน้ำนัวมัสกาเยส หวีผมสัจเจมเมยส โทรมานะ เปียสวานิเปียสวานิตเริ่มได้แล้วซาตซาติตหยุดเถอะอิสเบดอิสเบดเซ i ช่างมันลี l ตัวเมียเรา ลียดเสียตัวเมียรา พูดมันออกมาสักกี่ตัวสักกียตัว ซื้อมันมานัวเปิดตัวนัวเปิดเสียตัว อย่าหลอกลวงเด็ดขาดในคัดเนสเนกัวดิกส์อย่าซนนะในคัดเนสเนกาอนิกส์ อย่าหยาบคายนะ Nekad neesi nepieklājīgs. จริงใจเสมอนะ Esi vienmēr godīgs. ใจดีเสมอนะ Esi vienmēr jauks. สุภาพเสมอนะ Esi vienmēr pieklājīgs.